Saruna ar bīskapu par aktuālā baznīcā un ārpus tās. Slavēts Jēzus Kristus radījuma arī klausītāji. Šeit es, Priesteris Jānis Meļikos, un šajā eh, sarunās ar bīskapu raidījumā esmu kopā ar apustulisko nunciju arhibīskapu Petru Antūnu Rajiču. Eh, kā jau jūs droši vien ļoti labi zinat, kad uh, eh, eh, apustuliskais nuncijas beidz savu misiju Latvijā un dodas ir nozīmēts uz Itāliju un San Marino. Ir pagājuši vairāki gadi, un tie ir no 2019. gada līdz šī, šim gadam apustuliskais nuncijs Petrs Raidžs bija pie mums, bet nu dodas nākošajā misijā. Mums ir iespēja nedaudz aprunāties un, un uzzināt no arhibīskapa, kā ir pagājuši šie gadi un varbūt tās ir to, kādi priekšstati un iespaidi ir gūt šajā šo vairāku gadu garumā un mācīties uzzināt iespējams kaut ko vairāk arī par pašu baznīcu. Uzreiz gan jāsaka, radījuma arī klausītāji, šis ir ieraksts, līdz ar to jūs nevarēsiet uzdot jautājumus, kā to parasti var darīt, un tomēr ceru, ka eh, klausoties un sarunājoties ar arhibiskapu, mēs varēsim uzzināt kaut ko ļoti vērtīgu. Uh, Dear Archbishop, uh, thank you for agreeing to actually come over here in the studios to record this interview, your mm-hmm. final interview for Latvian uh, Christian uh, Dear, uh, media. Dārgais arhibīskaps, sirsnīgs paldies, ka piekritāt nākt pie mums šeit And, uz uh, studiju, lai ierakstītu sarunu par uh, jūsu pieredzi Latvijā. Uzsākot sarunu par jūsu pieredzi šeit Latvijā, uh, uh viens no pirmiem jautājumiem, kas, ko grib uzdot, uzdot ir, kā jūs raksturotu šī brīža diplomātiskās attiecības starp Vatikānu un Baltijas valstīm, jo īpaši pievēršoties tieši Latvijas situācijai. Tās vienmēr ir bijušas labas un spēcīgas jau kopš 1918. gada, kad sākotnēji Latvija tika atzīta kā uh, neatkarīga valsts. Svētais krēsls uh, turpināja atzīt uh, Latvijas eksistenci uh, un nekad neatzina Latvijas okupāciju, tādējādi stiprinot šo vēlmi un cerību, ka uh, Latvija atgūs savu neatkarību un demokrātiju, kas, pateicoties Dievam, piepildījās 90. gadu sākumā, un neatkarība tika atjaunota. Mēs esam priecīgi par to, un tā uh, šobrīd ir brīva, demokrātiska un suverēna valsts, Eiropas Savienības un NATO dalībniece. Un mēs esam priecīgi, ka mūsu attiecības ir bijušas spēcīgas gadiem ilgi. Uh, Kopš uh, neatkarības atjaunošanas ir bijusi savstarpēja apmaiņa, vizītes pāvesta vizītes 1993. gadā uh, pāvests Jānis Pāvils II, pirmais pāvests, kurš apmeklē šo reģionu un uh, 2018. gadā, aptuveni pirms sešiem gadiem, pāvests Francisks uh, apmeklēja uh, šo valsti. Tāpat arī Latvijas amatpersonas prezidenti, uh, premjerministri, ārlietu ministri ir bijuši oficiālās vizītēs pie svētā krēsla, un tās ir zīmes tam, ka mūsu attiecības ir ļoti labas, ar savstarpēju respektu un nav nekādu sarežģītu problēmu šajās attiecībās. the one Un uh, jūs bijāt tas, kas um, organizēja uh, uh, simto gadu jubileju diplomatiskajām attiecībām starp Vatikānu, jeb Svēto krēslu un Latviju. Um, Jā, es biju šajā laikā, tā ir taisnība. Tas bija kaut kas, ko Latvijas valsts organizēja, mēs piedalījāmies no savas puses, un tas tiesa, ārlietu ministrija vēlējās īpaši atzīmēt Uh, šo notikumu, organizējot arī prezidenta vizīti, prezidents Levits apmeklēja uh, Vatikānu. Uh, arī bija akadēmisks mirklis, kas tika ļoti labi uzņemts. Ja nemaldos, šeit jūs pavadījāt četrus <laughs> gadus, piecus gadus. Gandrīz piecus gadus. Jā, būs pieci gadi jūlijā. Almost, uh, yeah, okay. yeah. Term, ļoti labi. Un tā tad pieci gadi, un tas ir uh, ierasts uh, jā, uh, vairāk vai mazāk termiņš nuncijam. Dažreiz tas var būt uh, garāks laiks, dažreiz īsāks. Mums nav fiksēta laika attiecībā uz mūsu kalpojumu konkrētās valstīs. Tas attiecas, tas atkarīgs no dažādiem faktoriem almost five years you got, got es teicu, ka eh, gandrīz piecu gadu garumā jums ir uh, iegūts labs priekšstats par Latviju un Baltijas valstīm kopumā, ieskaitot arī baznīcas situāciju. Jā, noteikti. Šeit Latvijā esmu priecīgs redzēt, ka baznīca joprojām ir uh, ļoti aktīva sabiedrībā. Uh, Pastāv četras uh, diecēzes, arī dažādu reliģisko kongregāciju klātbūtne, Laju konsekrētās personas, kas darbojas šajā zemē, um, tās ir zīmes eh, tam, ka baznīca sabiedrībā ir svarīga, ka tā uh, iegulda sabiedrības labklājībā, formējot jaunās paaudzes, jauniešus, uh, formējot kandidātus uz priesterību, uz konsekrēto dzīvi, palīdzot ģimenēm, bērniem, sagatavojot sakramentu saņemšanai ir tik dažādas aktivitātes, ko baznīca veic šeit, formējot cilvēkus par labiem kristiešiem. Un tas nozīmē cerību, ka viņi būs arī labi <laughs> pilsoņi ieguldot sabiedrības kopējā labumā. Lielā mērā ceram, jā. Es uh, pieļauju, ka uh, redzot uh, ne tikai labo pusi, bet arī ievērojat kādus izaicinājumus Latvijā un Latvijas pasnīcā, un varbūt tās arī kādus, uh, kādas iespējas, uh, kas uh, varētu parādīties šeit pasnīcā? Jā, noteikti ir izaicinājumi. Viens no tiem ir mēģinājums um, iedvesmot jauniešus, apsvērt domu, veltīt savu dzīvi garīgam aicinājumam. Kā mēs zinām, Latvijā cipari ir kritušies, gluži kā arī citās valstīs Eiropā kopumā, rietumu sabiedrībā kopumā. Tā ir tendence rietumu pasaulē, kas ir diemžēl, jo uh, uh, mums ir vajadzīgs garīgums, mums ir vajadzīgas šīs vērtības, un evaņģēlijs ir aktuāls šodien un joprojām svarīgs cilvēcei. Un es ticu, ka šis ir viens liels izaicinājums, ko baznīca piedzīvo arī šeit, kā aizsniegt jauniešus, kā iedrošināt uz šo dzīvi, uh, kā sasniegt jauniešus tur, kur viņi šobrīd ir, um, mindset, iekļūstot arī viņu, ja tā var teikt, digitālajā domāšanas veidā, sociālajos tīklos, kur jaunieši pavada daudz laika. Mums ir uh, izaicinājums sagatavot uh, labu saturu sociālajos uh, tīklos, piedāvājot evaņģēliju jauniešiem atraktīvā, pievilcīgā veidā. Arī Radio Marija, jūsu programma ir ļoti svarīgs līdzeklis, mēs varētu varētu teikt, uh, evanģelizācijai, lai aizsniegtu dažādus uh, sabiedrības līmeņus, ne tikai jauniešus, bet arī visu uh, sabiedrību, ģimenes, vecos um, cilvēkus, tos, kas ir slimi un um, nevar apmeklēt baznīcu. Manuprāt, tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem. Vēl viens izaicinājums arī kristiešu reevanģelizācija, kas ir ļoti svarīga lieta baznīcā, jo Diemžēl mēs dzīvojam ar vien sekulārākā uh, pasaulē, pasaulē, kas mēģina tikt vaļā no jebkādām atsaucēm uz Dievu, un tādējādi mums ir jāatgriež pestīšanas labā vēsts, ko Jēzus mums ir dāvājis, ļaut cilvēkiem uzzināt par evaņģēliju, mācīt Uh, maģistērija mācību. Šīs ir vērtības, uh, kas ir daļa no rietumu civilizācijas, kas ir izturējušas laiku pārbaudi un ir pierādījušas sevi kā labas cilvēcei, vīriešiem un sievietēm dažādos vecumos, piedāvājot pestīšanas labo vēsti. Lūk, šie ir svarīgākie problēma jautājumi. Um, Jūs esat bijis apostoliskais nuncijs ne tikai rietumu valstīs, bet arī tuvie uh, austrum apsvērumi, ja pareizi atceros, un iespējams arī eh, kaut kur citur eh, vēl, pat arī pirms kļuvāt par nunciju, uh, jūs eh, ceļojāt apkārt pasaulē un piedzīvojat daudz uh, un dažādas pieredzes. Vai jums ir kāds uh, priekšstats par to, kā varētu mainīt šo rietumu pasaules tendences, kas attiec uz sekularismu, uz baznīcas izslēgšanu no publiskās sfēras? Um, Vispirms liela loma ir eh, uh, sabiedrības izglītošanai, uh, evaņģēlizācijai. Tas ir ļoti svarīgi. Manā iepriekšējā pieredzē, tuvajos austrumos un Āfrikā, es redzēju baznīcu, kas ir um, ļoti dzīva, ļoti dievbijīga, pie liels dievbijības līmenis, un tā ir, tas ir uh, baznīcas spēks, kurš ir jāatjauno. Tas šeit ir klātesošs the importance of prayer, of making pilgrimages, of going on lūkšanas uh, svarīgums, uh, uh, svētceļojumi, Kristīgās nometnes, semināri, dažādas aktivitātes, kas var tikt veiktas <clears throat> dažādos veidos, mums ir šīs iespējas. Uh, ir jāiedrošina cilvēki iesaistīties un būt par daļu no uh, grupas. Iespējams uh, cits temats, bet tomēr ejot dziļāk un jautājot par jūsu pieredzi šeit Baltijas valstīs, vai vai varat padalīties par savu pašu pieredzi, eh, par kādu notikumu vai, vai satikšanos, kas jūs īpašā veidā uzrunāja šeit Latvijā? Jo, protams, eh, ka man jo īpaši interesē par Latvijas situāciju, jo runājam rādījumu arī Latvija kontekstā. Tas, ko es visvairāk esmu izbaudījis um, Latvijā, ir dalība svētceļojumā un svētajā misē 15. augustā Marijas debesīs uzņemšanas svētkos šajos brīnišķīgajos svētkos būt aglonā, kas nav tikai nacionāla līmeņa, bet starptautiska līmeņa svētnīca. Estot tur, esmu ļoti bijis uh, iedvesmots redzēt svēceļniekus, kas nav tikai katoļi. Tur ir pārstāvji no citām baznīcām, luterāņi, pareisticīgie un arī amatpersonas, kas ir klātesošas. Ir prieks redzēt šo vienotību. Mans iespējas ir tāds, ka visi Latvijā ir bijuši tur, uh, lai būtu vienoti lūkšanā, lai teiktu, ka mēs esam uh, latvieši, mēs ticam Dievam, mēs uzticamies, mēs lūdzam visvētākās jaunavas Marijas aizbildniecību par uh, pasauli, mūsu ģimenēm un par mūsu nāciju. Es eh, atrodu šo uh, vienotību apbrīnojumu. Lai gan mums bija divi apmēram gadi pandēmijas laikā, uh, kas eh, uh, noteikti samazināja Aglonas svētku apmeklētāju skaitu. Pagājušajā gadā mēs redzējām jau apmeklētāju pieaugumu, tā ka cilvēki vēlas piedalīties Aglonā, un tā ir ļoti īpaša vieta. Ja satiekot cilvēkus, tas ir vienmēr ļoti aizkustinoši aizturnošs mirklis, ar tai uh, skaitā baznīcā satiekot cilvēks, bet uh, šobrīd uh, aiziesim nelielā muzikālā pauzē, ļaujot cilvēkiem pārdomāt par to, ko jūs esat pateicis, un varbūt tās arī uzdot pašīs, pašiem sev jautājumu par to, eh, kas ir viņiem bijis eh, tas eh, aizkustinošais mirklis, esot kā katolis vai ticīgais cilvēks. Pēc mirkļa būsim atpakaļ. hast du Klausāties raidījumu Saruna ar bīskapu, kas ir iespējams pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Radījumā arī klausītāji šeit es, priesteris Jānis, un kopā ar mani šajā, šajā reizē, šajā sarunā ar bīskapi ir apustuliskais nuncijas arhibiskaps Peters Antons Rajičs, kurš nu jau gan atvadās no mums uh, Eh, jo ir nozīmēts Itālijā par nunciju pēc gandrīz piecu gadu eh, kalpojumu šeit Latvijā. Mums ir iespēja arī nedaudz aprunāties un uzzināt par eh, nunciju pieredzi šeit Latvijā un varbūt tas ir viņa redzējumu uz situāciju Latvijā, protams, jo īpaši situāciju uz baznīcu. Um, I'm just telling that uh, it's one of the opportunities, last opportunities to talk es eh, to šobrīd saku, ka šī ir viena no beidzamajām iespējām sarunāties ar jums un uzzināt par jūsu pieredzi šeit Latvijā un baznīcā, jo īpaši eh, uh, par kristietību Latvijā. Un uh, turpinot šo sarunu un uh, Skatoties uz jūsu pieredzēm, mans jautājums būtu, ko jūs esat mācījies par baznīcu un vispārējo baznīcu, atrodies šeit Latvijā? Kas ir tas, ko jūs esat mācījies no šīs Balti Baltijas perspektīvas par baznīcu um, kopumā? Uh, Esmu ievērojis, ka uh, ir arvien uh, vairāk katoļu, kas ierodas arī no citām valstīm. Daži priesteri ir gan no Āzijas, no Āfrikas, arī semināristi no citām valstīm, tas ir labi. Ir arī ticīgie, kas ierodas no dažādām vietām, um, tik tālām kā Vietnama. Viņi pašorganizējas, viņiem ir svētās mises sagatavošanās sakramentiem, kas ir brīnišķīgi. Tā ir nepārprotama zīme baznīcas universalitātei ka baznīca uh, ir viena, bet uh, uh, mēs darbojamies dažādās kultūrās, dažādās valodās, bet esam viena ticības ģimene. Un fakts tas, ka viņi tiek gaidīti šeit, un ka baznīca dara visu iespējamo, lai viņus aizsniegtu un sniegtu visu nepieciešamo viņu garīgajai labklājībai, tā ir brīnišķīga zīme baznīcas universitātei. Uh, tas ir par to uh, cilvēku dažādību, kas nāk Latvijā. Un, un redzot šo dažādību šeit, Latvijā, kas uh, agrāk uh, nav bijusi, kas ir pilnīgi jauna pieredze Latvijas baznīcē. Un tomēr, ja skatoties uz, uz uh, Latviju, uz baznīcu Latvijā, um, ne tikai uz cilvēkiem, kas uh, nāk šeit, bet <laughs> vai ir kaut kas cits vēl, um, es nezinu nezinu, vai es māku izskaidrot šo jautājumu par to, kā Latvijas baznīca uh, atklāja kaut ko no baznīcas universālā rakstura. Viena lieta, kas nāk um, prātā, ir līdzdalība palīdzībā misionārajai kopienai. Tas ir centiens, kas ir globālā uh, pasaules mērogā, un Latvija no tā nav izslēgta. Latvija ir daļa no tā, un es uh, esmu priecīgs redzēt, ka arvien vairāk cilvēku iesaistās palīdzot misiju valstī. Latvieši uh, vēlas būt iekļauti tajā, un tā ir svētā tēva vēlme un arī baznīcas vēlme, un šādā veidā mēs esam vienoti ar tiem, kuri piedzīvo grūtības vai Uh, tie, ar tiem, kuri dzīvo mazāk attīstītās valstīs. Tā ir lieta, kas ir uh, jāiedrošina. Es pieņemu, ka uh, latviešiem Uh, iemesls, kāpēc es jautāju šo jautājumu, ir tādēļ, ka latviešiem gribas būt daļai no universālās baznīcas un tās pieredzes, ko uh, latvieši iegūst ārvalstīs, un tad atgriežoties uh, Latvijā, uh, tā sajūta par uh, atrodoties tālu no no uh, centra, no tām uh, tradicionālām lielajām katoļu uh, baznīcām, tad mēs jautājam sev, kā būt par katoli. Iespējams, šādā veidā es gribēju jautāt šo jautājumu. Noteikti jāmin arī dalība pasaules jauniešu dienās, kas pagājušajā gadā notika Portugālē. Mums bija brīnišķīga jauniešu delegācija, kas devās, lai piedalītos. Viņi gribēja būt par daļu no uh, šīs universālās baznīcas svinībām. Lai gan ties skaits nav liels, bet uh, tas ir svarīgi. Un viņi ir daļa no šīs universālās eh, ģimenes. Ļoti labi. Now, already, eh, un šobrīd, eh, <laughs> kad jūs jau esat savā ziņā garīgi devies prom no Latvijas un Baltijas valstīm, vai ir kaut kas, ko jūs novēlētu baznīcai Latvijā un kopumā sabiedrībai Latvijā, jo jūs nesat nuncīs tikai baznīcai, baznīcai bet arī valsts priekšā? Jā, patiešām mana vēlme uh, ir uh, saistīta ar cenšanos pēc personīgā svētuma, kas vienmēr ir izaicinājums. Šis uh, Dieva uzaicinājums viņu iepazīt vairāk. Es vienmēr atceros Jēzus pirmos vārdus Marka evaņģēlijā - atgriezieties. Dieva valstība ir tuvu klāt nonākusi. Atgriezieties no grēkiem – un ticiet evaņģēlijam. Es domāju, ka šis ir universālais Kristus aicinājums katram cilvēkam sabiedrībā. Es gribētu uh, redzēt, lai latvieši un visi kristieši, ne tikai šeit, bet mums uh, visiem ir jāaug Dieva pazīšanā, lai saprastu viņu labāk, lai saprastu mūsu attiecības ar Dievu. Šīs personiskās attiecības ar Kristu, kas ir tik svarīgas, lai mēs dzīvotu kā uh, katoļi šajā sabiedrībā. Iepazīstot viņu, un kad mēs viņu iepazīstam, mēs viņu iemīlam vairāk, ja kad mēs viņu iemīlam, mēs kalpojam. Un lai arī kādu aicinājumu mēs izvēlētos, vai tas ir dzīve um, vienatnē vai laulībā vai konsekrētajā dzīvē. Viss, ko mēs darām, ir viņam, un mēs, kā viņa mācekļi, esam pārstāvi sabiedrībā. Sākumā jūs teicāt par uh, svētumu, ka uh, cilvēkiem uh, vajadzētu tiekties kļūt par <laughs> svētiem, taču tas tā nav tāda ļoti populāra vēlme. Jā, tiešām tā ir taisnība. Tā nav populāra vēlme, jo tas ietver upuri. Tev ir jātiek galā ar savu uh, egoismu, lai tu kļūtu uh, par uh, sautīgu cilvēku. Tā ir atslēga. Dievs tajā mums palīdz, mēs to nespējam paši savā spēkā. Bet ja mūsos ir šī vēlēšanās, Ja tā pamostas mūsu sirdīs, ja Dievs caur svēto garu pamodina šo vēlmi mūsu sirdīs, mēs varam sasniegt zināmu uh, uh, svētuma pakāpi, uh, bet mēs nevarētu kļūt par patiesiem svētajiem šajā pasaulē bez Dieva palīdzības. Tad, kad Viņš kļūst par mūsu svētumu, kad mēs esam vienotībā ar Viņu, kad mēs atzīstam, ka esam grēcinieki, kam ir vajadzīga Viņa žēlastība, Dievs ir tas, kurš šķīstī mūs no grēka un palīdz mums nobriest. Tas ir pastāvīgs dialogs ar Dievu, pastāvīgi centieni no mūsu puses. Mums tas ir jāvēlas, jo nereti mēs saprotam, ka tas, ko pasaule vai sabiedrība mums piedāvā, uh, atstāja mūs uh, tukšus, vīlušos, bet Dievs nekad neliek vilties. Viņš vienmēr piešķir jēgu nozīmi pat dzīves tumšajos posmos, kad mums ir jānes krusts un kad mums ir uh, jācieš, kad mums ir jāatsakās no kaut kā, un kad mēs atsakāmies tādēļ, lai nopriestu un tuvotos vēl vairāk Dievam. Tāpēc ceļš uz svētumu, lai arī nav populārs, ir vienīgais veids, kā nodzīvot savu dzīvi, un kad mēs to saprotam, tad mēs esam uz pareizā ceļa. Eh, Interesanti uzzināt, eh, vai var pārformulēt eh, šos dziļākās vēlmes jaunā valodā, jo šīs vērtības un principi, par kurām jūs runājat, ir ļoti uh, nepieciešamas sabiedrībai un pasaulē kopumā, bet kad jūs runājat tik ļoti reliģiskā terminoloģijā, Jā, tas var atgrūst cilvēkus. Jā, tā tas varētu būt dažiem. Es atzīstu, ka tas tā varētu notikt, kas lielākoties ir dēļ pārpratuma. Attiecībā uz terminoloģiju, uz valodu, ko mēs lietojam, tāpēc mums pastāvīgi ir jātīsta veidi, kā nodot tālāk vēsti uh, valodā, kas ir saprotama un uh, skaidra cilvēkiem bet tai pašā laikā nezaudējot saturu un uh, vēst um, svarīgumu par nepieciešamību pēc personiskā svētuma. Jā, cilvēki var izvairīties no tā domājot, ka es nevaru kļūt par svēto, līdz ar to es arī nemaz nemēģināšu. Bet tā uh, nav laba uh, pozīcija, ko uzņemties. Uzņemieties šo izaicinājumu un padomājiet, kas manī ir tāds, kam būtu jāmainās uz labo pusi. Un es domāju, ka mēs visi varam atrast šīs lietas, ja mēs ielūkojamies sevi patiesi. Ir kādas lietas, kuras mēs varam uzlabot, bet mums ir jāvēlas tas. Lūdziet Dievam palīdzību, nedomājiet, ka savā spēkā mēs to spēsim. Mums uh, ir vajadzīga viņa palīdzība. Divi uh, uh, jautājumi, drīzāk personīgi jautājumi, ja es varētu. Es uzdošu abas jautājumus kopā, un jūs atbildat, kā jūs redzat. Vispirmām kārtām, kā jūs kā ticīgs cilvēks eh, un vienlaikus eh, eh, arī kā diplomāts sekulārs sabiedrībā un sekulārā vidē kā Latvija, kā jūs veidojat šīs attiecības? Un otrs jautājums, kas varētu būt nedaudz saistīts ar to, ir kā jūs rūpējaties par savu garīgumu vai vispārīgi tādu labsajūtu rūpējoties par sevi, kamēr uh, uh vienlaikus arī uh, darēt, uh, kā es pieņemu, diezgan tādu uh, <laughs> haotisku un aktīvu dzīvesveidu kā diplomāts. Kā buncī mēs esam svētā tēva un svētā krēsla pārstāvji. Svētais tēvs ir Romas bīskaps un svētais krēsls kā uh, institūcija uh, reprezentē katolisko uh, baznīcu. Tāpēc reliģiskais pamats tur vienmēr ir klātesošs. Un, lai gan tā ir viena no pasaulē atzītām valstīm, šis reliģiskais elements ir tas, kas ir mūsu vadošais princips Jēzus evaņģēlijas, maģistērija mācība, un pāvesta mācība. Tāpēc mēs esam pāvesta vēstneši un tajā pašā laikā arī Kristus vēstneši. Tāpēc es um, teiktu, ka uh, mēs varam izpildīt šo misiju, cenšoties dzīvot savu dzīvi tik autentiski, cik mēs spējam, saskaņā ar Kristus mācību, tā lai cilvēki mūsos uh, atpazītu bīskapus, kur ir Dieva cilvēki, kuri tic Dievam, kuri saprot savu misiju pasaulē, uh, kā svētā tēva pārstāvju un uh, baznīcas pārstāvji, un pieturoties pie šiem principiem, pie uh, baznīcas mācības, un palīdzot cilvēkiem saprast pāvestu mācību caur saviem sprediķiem, caur um, uzrunām, semināriem, vai arī dialogā ar civilajām autoritātēm, Uh, izskaidrojot kādus uh, reliģiska vai morāla rakstura jautājumus. Mēs vienmēr paturam prātā, uh, ka mēs Mēs nekad nevēlamies noliet, noliegt Jēzu vai viņa mācību, un mums ir jāpieturās pie šīs pozīcijas. Tajā pašā laikā uh, e- atzīstot, ka pat Jēzu Kristu visur nepieņēma. Viņa mācību uh, nevienmēr pieņēma pat uh, viņa mācekļi, kas viņu atstāja. Tautas un nācijas ir brīvas izvēlēties, vai viņas ieklausīsies vai nē, bet joprojām iniciatīva ir mūsu pusē pasludināt šo vēsti, Ļaut cilvēkiem to uh, uzzināt, un tālāk tas tiek uh, atstāts cilvēku sirdsapziņai un lēmumam, kā viņi rīkosies attiecībā uz šo vēsti. Uh, ja es varu vēl pārtraukt, kad es domāju par diplomātiem, tad viena no lietām, kas man asociējas, ir, ka <laughs> diplomāts ir kompromisu tāds meistars, jo īpaši šobrīd, kad mums visādas lietas notiek apkārt, apkārt. Un, piemēram, mēs karš, uh, uh, paturot to prātā, uh, kā jūs varat izdzīvot autentiski savu ticību, kā nuncijas, vienlaikus apzinoties, ka jums vajag veidot kompromisus. <laughs> Un es saprotu, ka tas varbūt tās ir tāds jautājums, ko grūti ir atbildēt, bet es domāju, ka tas ir svarīgs jautājums, ko vajag atbildēt, domājot par lajiem, par ticīgiem cilvēkiem, kuri dzīvo um, savā dzīvēs un kur viņiem ir jāpieņem lēmumi un dažu brīdi, um, vai tas būtu profesijās vai citādi profesionāli saistīts, kad viņiem arī jāpieņem kompromiss un kā, to, kā šos kompromisus veikt un kā ar to uh, sadzīvot. Jā, tas ir grūti. Mēs nedrīkstam nonākt uh, uh, kompromisos svarīgos jautājumos, kā dzīvības jautājums, brīvība, Šīs ir svarīgas vērtības, un tādēļ mums ir jāpaliek uzticīgie mūsu uh, sirdsapziņai Dieva priekšā, pareizi veidotai sirdsapziņai, jo arī sirdsapziņa var būt uh, mm-hmm. neformēta pareizi. Ja mums ir tīra sirdsapziņa Dieva priekšā, Un nu, ja mēs esam darījuši visu, visu labāko no savas puses, ja cilvēki zina, kur mēs stāvam, kāda ir mūsu pozīcija svarīgos jautājumos, pat delikātos jautājumos, mēs esam izpildījuši savu pienākumu. Uh, mēs esam palikuši uzticīgi. Svētajos rakstos arī ir piemēri, pamudinājumi, uh, pamācīt brāli, kurš ir izdarījis kaut ko sliktu, Mūsu pusē ir pienākums pamācīt brāli, lai glābtu viņa dvēseli, lai viņš uh, nebūtu nomaldījies savā dzīvē. Uh, Tāpēc mēs esam izpildījuši savu pienākumu. Tas, vai šis brālis ieklausīsies vai nē, tā ir viņa darīšana. Bet mēs nedrīkstam nonākt kompromisā, un mums ir jādara viss iespējamais, lai visas puses zinātu, kāda ir mūsu pozīcija dažādos jautājumos. Tas, vai viņi pieņems vai nē, tā ir viņu daļa. Atgriežoties uh, pie jūsu garīgās labsajūtas, pie jūsu pašu veselības, kā jūs ar to uh, rīkojāties? Es domāju, pirmkārt, tas ir jautājums par ticību uz um, Dievu un lūkšanu dzīvi. Es uh, nevarētu būt diplomāts uh, kalpošanā svētajam krēslam un svētajam tēvam bez labas lūkšanu dzīves. Tā ir pamatlieta. Es atceros formācijas gados Romā, uh, akadēmijā, kur mūs gatavoja mūsu nākotnes misijai, kā priesterus, kā sekretārus, nuncijus, Mums vienmēr bija pienākums uzturēt spēcīgu, labu, garīgo dzīvi, lūkšanu uh, dzīvi. Un tas ir iespējams atvēlot laiku katru dienu lūkšanai, personiskajai lūkšanai, mises svinēšanai un citām lūkšanām, kuras ir mūsu priesteru pienākums arī citi lūkšanu mirkļi, kad mēs esam dialogā ar Dievu. Uh, Lūk, šeit es personiski gūstu savu spēku. Tas dod man gaismu, Uh, Katru dienu es piesaucu svēto garu. Es lūdzu Dievu, lai viņš dāvā man svētā gara dāvanu, lai es tiktu vadīts pa pareizo ceļu, lai es pieņemtu pareizus lēmumus saskaņā ar Dieva uh, gribu, saskaņā ar viņa uh, vadību un gaismu, meklējot citu cilvēku un baznīcas labumu. Bet tas, var, tas ir iespējams tikai caur lūkšanu. Izklausās, ka caur disciplīni patiesībā eh, piespiežot sevi būt lūkšanā un svētajā misē. Noteikti. Disciplīna ir ļoti saistīta ar šo. Tā ir daļa no uh, garīgās dzīves. Visi pagātnes eh, garīgās dzīves skolotāji bija uh, lielas disciplīnas cilvēki. Uh, Vīrieši un sievietes baznīcā sniedz brīnišķīgu piemēru um, tam. Um, more, uh, Iesim vēl vienā un beidzamajā muzikālajā pauzē, pēc kā atgriezīsimies un at, uh, noslēgsim šo sarunu ar apustulisko nunciju Peteru Rajiču. Jūs klausāties raidījumu Saruna ar bīskapu, kas ir iespējams pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Lai to slavēts Jēzus Kristus rādījuma arī klausītāji šeit es, priesteris Jānis, un šajā reizē kopā ar mani ir apustuliskais nu, nuncijas arhibīskaps Peters Antuns Raičs, Ehm, jāsaka tā, jau atvada tādā eh, sarunā, intervijā, kur eh, arhibīskaps padalās nedaudz ar savu pieredzi un, eh, un izpratni par Baltijas valstīm, īpaši, protams, par Latviju, un arī savu personīgo pieredzi, gan garīgajā ziņā, garīgās dzīves pieredzi, bet beidzamais jautājums ir vairāk vērsts uz, uz viņa kā vadītāja lomu. Uh, Excelency, uh, one more time, thank you for Excelence, vēlreiz uh, paldies par to, ka piekritāt šai intervijai. Un beidzamais jautājums, ko es vēlos uzdot jums, ir par jūsu vadīšanas uh, pieredzi, ko jūs esat mācījies par vadītāju uzdevumu un kalpojumu viscaur savai nuncija kalpošanai, gan kā sekretāram, viscaur jūsu karjerai. Ko jūs esat esat iemācījies tādu, ar ko jūs varat padalīties ar rādījuma arī klausītājiem. Svarīgākais uh, ir vienmēr saglabāt nešaubīgu, nelokāmu ticību Dievam, pilnīgu uzticēšanos Viņam un Viņa lēmumiem. Es atceros Kristus uh, vārdus evaņģēlijā, kur viņš teica, ka viņš ir Dieva uh, dēls, kas nācis pasaulē, lai kalpotu, nevis lai Viņam kalpotu. Šajā piemērā um, mēs redzam, ka šī ir laba uh, līdera pazīme. Labs līderis ir tas, kurš ir visu kalps. Viņam ir jābūt gatavam kalpot un upurēties, lai arī kāda būtu uh, līderības pozīcija. Ideas, wishes, whatever, for, for the good of Atlikt the cause, savas personiskās idejas, vēlmes, kopīgā labuma un misijas dēļ. Tāpēc nelokāmā uzticēšanās Dievam ir ļoti svarīga. Uh, Un saglabāt šo apziņu, ka mēs esam kalpi citiem. Mēs par pāvestu arī sakām, ka viņš ir kalpu kalps. Tāpēc pat pāvests, kurš ir pirmais bīskaps baznīcā, svētā Pētera pēctecis, ir tas, kurš ir visu kalps, jo viņa darbs ir stiprināt brāļus ticībā. Uh, ticībā, kuru Pēteris apliecināja sakot, tu esi Kristus, Dieva uh, dēls. Tāpēc tas ir uh, aicinājums uz ticību caur kalpošanu, ko mēs darām labprātīgi, nevis personiskajam labumam, bet kopējam labumam, evaņģēlija un baznīcas labumam un Dieva godam. Um, Lūk, tad, ja mēs saglabājam savu nelokāmo um, uzticēšanos Dievam, mēs varam zināt, ka uh, mēs esam uh, labi līderi. Uh, divas lietas varbūt tās, tas, ko es šobrīd varētu tā kā iedomāties, ir par šo uzticību un ticību Dievam. Um, varbūt tas nerunājot par bīskapu bīskapiem vai priesteriem, bet uh, drīzāk par uh, ticīgiem cilvēkiem, uh, lajiem, eh, kad viņi lieto šo ticību um, kā savu tādu attaisnošanos kādām rīcībām, vai e, gluži otrādi, lai uh, nedarītu nekādu e, rīcību, kas tas izklausās nedaudz kā tāds e, bēgšana, nespējot pieņemt lēmumus vai nespējot pieņemt lēmumus un, un tādēļ lietot tādu kā atrunu, lai neuzņemtos atbildību vai atbildētu par kaut kādām <laughs> lietām. Es nezinu, vai jums ir kāda reakcija uz šo. Uh, un otrā lieta par kalpošanu. Tas uh, parādās viscaur baznīcas mācībai, ne tikai attiecībā uz bīskapiem vai nuncijiem, bet arī attiecībā uz priesteriem un ikvienu, kur ir, ir ie, ie, uh, iekļaut jebkādā veidā baznīcas kalpošanā. Kad šis kalpošana ir atslēgas vārds, lai aprakstītu vadīšanas uh, um, uh, vadītāja tādu lomu. Uh, Jūsu novērojuma vai jautājuma pirmajā daļā es um, teiktu, ka līderiem ir jābūt atvērtiem svētajam garam baznīcā. Mums ir jābūt atvērtiem arī citiem viedokļiem un jāspēj izvērtēt tos saskaņā ar to, kas ir patiess, kas ir saskaņā ar baznīcas mācību, maģistēriju un tā tālāk, uh, tā, lai labs uh, lēmums varētu tikt pieņemts uh, rezultātā. Uh, Tāpēc tas pieprasa zināmu gara dvēseles un prāta atvērtību, arī pazemību, ieklausīties tajos, kuriem var būt atšķirīgs viedoklis. Tas reizēm var būt iedvesmojoši, varbūt arī Saskaņā ar dievišķo apredzību, ja tu sastopi kādu palīgu, kurš var piedāvāt tev kādu ļoti labu ideju, pārunāt to un uh, nonākt pie labākā risinājuma. Nemēģinot veicināt kādu vienu vai otru pusi, bet uh, darbojoties baznīcas kopējam labumam. Tā būtu atslēga. Uh, Un uh, arī šis jautājums par kalpošanu vienmēr paliek. Darīt to labprātīgi ar mīlestību. Šī kalpošana ir zināms prieks, tā piešķir jēgu dzīvei un mēs esam visi izsalkuši pēc tā. Cilvēki šodien vēlas um, jēgu, nozīmi, viņi grib zināt, kāpēc viņiem kaut kas ir jāupurē. Um, uh, kāpēc viņiem ir jāatsakās no tik daudzām lietām dzīvē, lai sasniegtu augstākus mērķus? Uh, Neuzreiz tas ir acīm redzams. Dažās situācijās Cilvēkiem ir ļoti grūtas dzīves, ļoti smagi krusti, ko nest, uh, smagi lēmumi, kas jāpieņem, bet atkal, ja mēs to darām ar Dievu, ticības garā. Dievs mūs vadīs, un es, es esmu pārliecināts, ka Dievs mums vienmēr parādīs ceļu, ja mēs meklēsim Viņa palīdzību un lūksim, lai Viņš mūs vada, un lai Viņš dāvā mums spēku un iekšējo gaismu, lai mēs pieņemtu labus lēmumus. Tad pieņemt arī tos pazemībā pieņem to kā dieva gribu mūsu dzīvē, un tad mēs varam būt mierā. Sirsnīgs paldies, ekscelenci, par šo sarunu, par to, ka dalījāties ar mums, un es domāju, ka uh, rādījuma arī Latvija vārtā, kas klausās uh, mūsu šobrīd, es uh, gribu novēlēt jums visu to labāko dieva vadību, gudrību un, un spēku jūsu no, darbā Itālijā un San Marino. Bija liels prieks jūs uzrunāt šodien, un ikvienam radio Marija klausītājam no savas puses, kā pāvesta uh, Franciska svētā tēva pārstāvis, es jums sniedzu īpašu svētību jums un jūsu ģimenēm, vai arī kur jūs atrodaties, lai Dievs jūs svētī, sargā, vada, lai mēs visi augam Dieva pazīšanā, lai viņu mīlētu un viņam kalpotu ar savu dzīvi, lai tajā atrodam savu mieru, un lai Aglonas Dievmāte uh, aizlūdz par baznīcu Latvijā visās tās vajadzībās arī, lai Dievs jūs svētī. Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen. Sirsnīgs paldies! Radījumā arī klausītāji, paldies par šo sarunu un uz tikšanos jau nākošajā sarunā ar bīskapu. Jūs klausījāties raidījumu sarunā ar bīskapu par aktuālām baznīcā un ārpus tās, kas bija iespējams pateicoties jūsu ziedojumam.